ge patra zorgado vere shangigis. La ec cono havi infanoin estas pli cae pli multe coste, tempo postule cae strece, estis reflectita en lasta tempa publica sano consilo el donita de la usona generala chirurgo. En augusto, doctoro Vivek Murti avertis pri la efico de modernae strechoi pri la mensa sano de gepatroi, dirante che la hodiavae gepatroi alfrontas unicain defioin, ciel altigiantan coston de la vivo sociaen a mas cae iunularan mensan san crison. Crom tio, iui spertuloi argumentis, che ge patra zorgado farigis pli intensa. Da tumoi montras che ge patroi hodiau pasigas pli da tempo cun siai infanoi ol dum generazioi, ec dum pli da virinoi laboras plentempe, cae che la superrega moderna ge patra conduto stilo concentrigas pri agnosco de la sentoi de infano, cio lassis multa in gepatroin sentisin forbruligitai. Ciu generatio de gepatroi spertis la plei grandain malfacilajoin? Tio dependas cion vi demandas. Ni changis nian perspectivon pri gepatrado, diris familia con Silistino en Kingston en Ontario. Eble estas malfacile credi, sed anta cent iaroi ni ec ne pensis che ge patra zorgado gravas. Estas disvastiginta cultura ideo hodiau che ge patroi devus clopodi por teni siain infanoin feliciai la tutan tempon, kiu estas tre malsama ol dum antauae generatio. Exemple, man libroi por gepatroi estis mal multai antaula la 1970 jaroi, cae egde tiam ili multigis. Gepatra zorgado mem, ec ne estis ofte usata kiel tiama esprimo. Non tempe, ni vere vivas en tre timema tempo, diris la familia consilistino. Ni opinias che nia infanoi estas tre delicatai, cae oni diras al ni che ni devas zorgi pri cio, pri cium nutrajo, au ciu la autoseggio effective devas esti lau certa angulo, diris la consilistino. La nivelo de specifezzo, la nombro de aferoi, quiu in gepatroi devas attenti, tro sveligis. Jean-Viev Guy de Vogan el Ontario, diris che si provas ne havis trecion dum si prisorgas siain quar infanoin, siante che la malfacilai momentoi ne dauros eterne. Si ancau agnoscas che tio e ne eblus se si ne electus vivi en comunumo si sciis che en comunumo si havos la subtenon. Mi pensas, diris Genevieve, che tio mancas al multae familioi. Miai ge patroi logias proxime, mi havas bonegan reton de amicoi, ni havas bonegan comunuman centron, quio estas en piet ira distanzo de nia domo kai ni povas anka uzi publikan transporton. Tio estas ja necesa. Se ni ne havus tion, mi ne scias ĉu ni farus la decidon havi grandan familion. La plej multaj gepatroj hodiaŭ sentas sin pli kaj pli izolitaj kaj solecaj, notis la raporto de la usona generala chirurgo. Li citas esploroin el la iaro 2021, en quiu circa 65% de gepatroi cae vartantoi sperti solezon, compare cun 55% de tiui qui ne estas gepatroi. Tamen, la esploro el 2023 pri chassist collectantai socioi, publiki gitai en la revuo pri evolua psikologio povus esti psikologia malhelpo por infanoi ke ili prosperu se estas tro alta niveloi de contactoi kai se la zorgado estas plenumata de plurai personoi